قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال أيضا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم وقال أيضا إن للمتقين مفازا أباركم حمد الله سبحانه وتعالى لكم تكرهما جمعية محمد صلى الله عليه وسلم نوصي نفسي na nausia nafsi zenu tuweni ya kuwa tunamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa siri na kwa wazi ama katika siku hizi ambazo sisi tuko nazo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa mwenye kutupa sisi mvua hasa kwa leo kwa hutuba hii biidhnihi ta'ala tutazungumzia sunanun qalla al-amalu biha sunna ambazo zimekuwa ni ndogo na ni chache watu kuzifanyia kazi wakati mvua inaponyesha je ni sunna gani ambazo muislamu anapaswa kuzitekeleza wakati mvua inanyesha ad'iyatun tuqalu athna nuzul al-matar wa ba'da nuzulihi dua ambazo zinapaswa Muislamu kuzisema wakati mvua inanyesha na baada ya kuwa mvua imeshanyesha. Je, Muislamu unapaswa kusema nini? An Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana idha ra'a al matar qala اللهم صيبا نافعا رواه البخاري وفي لفظ ابن ماجه اللهم صيبا نافعا حديث mpokea Aisha radhiallahu anha anasema alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anapoona mvua anasema Allahumma sayyiban nafi'a asayib ma maana sayib au sayib Je, Sayyid bisad na Sayyid bisin je ina maana gani katika hadithi hii? al aljari ala wajhi alardh min kathratihi. Maana ya Sayyid ni maji yanayomvua ambayo anafanini ambayo anatembea juu ya ardhi kwa wingi wake. Kwa sababu mvua inakuwa namna mbili, mvua ambayo inanyesha inajaa na mvua ambayo inanyesha haijai. ndio hapa tunasala sallama akaomba akasema Allahumma sayyiba nafi'a ewe Allah subhanahu wa ta'ala ambaye unashusha mvua hii tukamanufaa kwa hiyo mvua wanafi ma maana nafi je nafi inamaanisha nini هو المطر الذي ينتفع به الأرض ويخرج العشب من هو أنبال الأرض إن نفيك نايو ardhi inafaidika nayo kwa sababu ardhi hiyo inakuwa imekauka sasa mvua inaponyesha kutoa nyasi ama ule ambaye ameweka mbegu na nini inatoa mazao vile vile sunna min sunan allati yanbaghi lilmuslimi an yaf'alaha waqta almatar vile vile sunna nyingine ambayo inakosa muislamu kufanya wakati mvua inaponyesha kashfu thawb mtu kufungua sehemu katika mwili wake sehemu ambayo si uchi ili mvua ipate hiyo sehemu wakati mvua inaponyesha عن انس رضي الله عنه قال اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المطر قال فخسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه تعالى رواه مسلم حديث مبوكي إمام أنس رضي الله عنه صحابة متكوفه قال أصابنا يا قوى مبوى إلتفت سيسي ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم anasema na aliyakuwa sisi tulikuwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam al-matar mvua qala wa khasira wa sallam tawbahu mtume sallallahu alayhi wasallam akafungua sehemu katika sehemu zake za mwili bimaana alifungua nguo katika sehemu zake za mwili hata asabahu al-matar wakaweka baini mpaka mvua ikabaini ikampata فقلنا يا رسول الله tukamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam lima sanata hadha mbona umefanya hiyo faqala sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam akajibisha akasema li'annahu hadithu ahdin bi rabbih akasema kuwa hii iko karibu kwa Mola wake mwana mwili wangu uko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala mpaka fanisha mwenyewe ipate nguvu قال الحافظ النووي الحافظ النووي كتبك المنهاج كتبك الشرع صحيح مسلم ونسيما في هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنه يستحب في أول المطر أن يكسب غير عورته لينامه المطر إمام النووي كتبك شرعياك المنهاج ونسيما يقوى في هذا الحديث katika hadithi hii dalilu ya kuwa dalili ya wazi biqauli ashabina wa qawli ya wa ndugu zetu annahu yustahab ya kuwa inapendekezwa ya kuwa mtu ataini afungue sehemu katika mwili wake ipatwe na mvua في اول المطر غير الا يكشف غير الا يكشف عورته فانيه اsioneshe mwili wake lianana ulmata ili mwili ubaini ili mwili upate mvua vile vile katika sunna ambazo zinapasa uislamu kufanya wakati mvua inaponyesha qawlu mutirna bifadlillahi wa rahmatihi kusema ya kuwa mutirna bifadlillah Allah subhanahu wa ta'ala ametupa mvua kwa fadhila zake warahmatihi na vile vile kwa rahma zake kwa sababu ya kupatambua ni Allah subhanahu wa ta'ala rahma zake mfanini ameshusha baada nuzul al-matar baada ya kushuka mvua an Zaid bin Khalid al-Juhani radiyallahu anhu qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب بيقول الحديث عن بوكيع زيد بن خالد الجهني فإذا الله سيجواك قال لسيما صلى بنا رسول الله ثم صلى الله عليه وسلم قال بسؤال شخصيتي صلى الفجير بالحديمية قد كسهم يا حديمية في أثر سماء كانت من الليل قوم هو أنباو اللي كويمنيش فلما انصرف ثم صلى الله عليه وسلم alipomaliza kuswalisha fa aqbala ala nnas alikuwa mwenye kuelekea watu faqal akasema hal tadhuruna madha qala rabbukum je mnajua mola wenu amesema nini qalu wasahaba akasema Allah wa rasuluhu a'lam Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ndio anajua qal asbaha min ibadi mu'minun asra min ibadi wameamka katika waja wangu au katika waumini katika waja wangu ambao wao wameniamini mimi mu'minu bi wameniamini mimi wakafir na kuna wale ambao wamenikufuru fa amma man qala ule ambaye atasema mutirna bifadlillah ule ambaye atasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametupa mvua kwa fadhila zake fadhalika mu'minun bi Ulaambia akasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametupambua kwa fadhila zake na rahma zake fadhalika mu'minun bi ule anaamini Asema fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab atakuwa huyo ameniamini mimi na vile vile amekufuru zile nyota kwa sababu kuna wale ambao wao wanaamini nyota wanasema kwa hizo neno na nyoto zilizopatia mvua sisi huwa vile vile katika sunna kusema qaul allahumma hawalaina wala alaina ya kwa sisi yeye Allah subhanahu wa ta'ala sisi tuna nguvu ya kuzuia mvua mvua inaponyesha kwa wingi sisi hatuna nguvu ya kuzuia an Anas radhiyallahu anhu qala قيل يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا sio katika masiku kuonyesha mvua kubwa za wakati mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi anapokea Anas anasema qila ya rasulullah aliambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam halakatil amwal asema hakika mali imeangamia kila kitu kimeharibika wanqata'at subul na vile vile njia zimepasuka zimekatika الله يمسكها عنا 'anna tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atushikilie Alana ukikumbuka katika mwaka ya nyuma ukiwa watoto wadogo katika mwaka wa 1997 na 1997 ilinyesha mvua ya Nino ambayo ilikuwa nini ambayo ilikuwa ni kuchimba nini kuchimba mawe wao ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه Mtume sallam alifanya nini? Alikuwa amekuinua mikono yake. Thumma qala kisha akasema Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ala al-akami wadh-dhirab wa butun al-awdi wa madakush. Mtume sala sallam aliinua mikono yake akiomba mvua Allah subhanahu wa ta'ala apunguze mvua kwa sababu alikuwa amekwisha maliza mali. Na Allah subhanahu wa ta'ala kafanya akawa mwenye kufanya nini? Kupunguza mvua. Kwa maana mvua kwa namna hiyo. Matarun bihi ni'ma wa matarun bihi niqma. Kuna mvua ambayo ni neema kwa sisi na kuna mvua ambayo ni maangamivu. kwa sababu ukisoma katika suratu Hud Allah subhanahu wa ta'ala namna alihuangamiza qaumu Nuh aliangamiza na nini aliangamiza na maji namna nini maji ambayo alitoa mbinguni na maji ambayo alitoa ardhini ndio pale akasema Allah subhanahu wa ta'ala waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya samau aqli walingania wale wa Bwana akawa anaita katika kalima la ilaha illallah lakini wao wakapinga baadaye Allah subhanahu wa ta'ala aliwaangamiza na maji ndio pale Allah akasema ngila ya ardhi blaiha ewe ardhi kunywa maji yako na vile vile akaambia wayasama sama aqli'i na wewe mbingu maji maana Allah subhanahu wa ta'ala ni mvua anaweza ikajalia mara mbili akajalia ile mvua akimaliza sisi ameifanya mambo yako vile vile katika sunna ambazo zinapaswa muislamu kuzifanya wakati ya mvua alfarah binuzuli almatar ni mtu kufurahi kwenye mvua inamfanya nini inakonyesha asema mwenye kulalamika na mvua basi takania wewe ufurahi kwa mvua عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مطرت سر به ilikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam mvua inaponyesha na pale anafurahi na na ni uzuri mtu yeye anapoona mvua inaponyesha umedua na kutakuta waislamu wengi mvua inaponyesha yeye ni kupiga sura hakuna dua anaomba ndio katika afta katika makosa ambayo waislamu wanafanya na wanafanya wakati wa mvua vile vile katika sunna ambazo zinapasa muislamu kuzifanya wakati wa mvua at-tasbih ila sami ar-ra'd ni mtu kuleta adhkar wakati anaposikia radi kupiga hadithi ya Amir ibn Abdullah بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته مسلم على راجي إن فاصوص من وهي سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته لكن لقصان هذا أجابوا utakuta waislamu wengi hawana adhkari muislamu anaishi hivyo hana adhkari si upande wa kukula si upande wa kumwingilia mke wake si upande anapoingia chooni si anapotoka si anapoingia msikiti utakuta muislamu hana adhkari katika maisha yake hata subhanallah yenyewe katika ulimi wake ni mzito utaona askari baada ya sala anapomaliza kusali hana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar hakai kusema utakuta hata yeye juma yeye mwenyewe itakuwa swala yake ni juma peke yake lakini juma yenyewe hana askari akimaliza ni kuchukua viatu vyake na kwenda utakuta yanakukuba la ilaha illa Allah inakuwa ni nzito kwa kolimo wake kwa sababu manja uadhkar anapoona jambo linamsangaza barabarani badala na yakula subhanallah bali leo asema subhanallah utakusema ah gari nimeruka basi au atalafkar hajazoea afkari yeye Ulimi wake alijaza miraa na mirungi na bangi na pombe, sio ulimi unakuwa mzito kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sasa ikaa hata kusema firna bi fadlillahi wa rahmatihi. Dua ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala ametukwambua badile hata sababu mufirna bi fadlillah. Hii pia ni nzito kwa yeye. La kishukuru dunia. Mwangalie katika masaili katika masaili za dunia. Utakuta Waislamu wengi katika masaili za dunia wameweka kukua mbele. La katika masaili na masaili dini. Katika mambo ambayo yanaambatana na dini yake hajui. Subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد vile vile katika mambo ambayo yanaambatana na wakati wa mvua inapaswa muislamu amkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala wakati mvua anapompa mvua usio muislamu unalalamika muislamu hakuna sunna unaosimamisha kumpenda mtume sala sallam ni kusimamisha hizi sunna hizi ndio Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul nisa anasema man yuti ar-rasula fatasah ule ambaye atamtii mtume sala sallam mtii Allah subhanahu wa ta'ala lako utakuta wengi katika sunna zake mtume sala sallam yeye hasimamishi kumpenda mtume sala sallam si kuimba na kujigamba mimi nafuata sunna la tafika tekeleza umesikia kwa kunyoa leo ni haramu acha kunyoa umeambiwa kuwa kuburuza nguo ni haramu acha kuburuza lakini waislamu wangu utakuta wao bilaks mtume sala sallam amekwambia niya hili anafanya hivi وإسلام ونبيك وإسلام صلاة ذاك اليوم الجمعة بك yake basi hii wewe unamdanganya Allah subhanahu wa ta'ala na mimi nakwambia kweli ya kuwa juma haiwezi kufunika swala za wiki nzima hadha huwa alhaq sahih hiyo ndio sana ya kweli ya kuwa yomul juma kisali peke yake haiwezi kufunika swala ya siku tano ama siku sita hii ni kumwadaa Allah subhanahu Waislamu wamekuwa katika hali hiyo, hali ambayo inahuzunisha. Mkafiri, Allah muongoze, yeye anaingia Jumapili na wewe Muislamu unaingia Ijumaa, hasa tofauti yako ndio nini? Tafuti Madina. Wewe umdanganya Allah subhanahu wa ta'ala, na wale pale walimdanganya. Sasa unakosa sawa kama wao wewe pata maamrisho ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekwambia waqimu sala Allah amekwambia simamisha sala amekwambia sala tano kwa siku si Ijumaa peke yake takuta salamu wengi halio ndio na ni hali ambayo inahuzunisha takuta nakwambia I pray on Fridays only yani kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikwambia swali Ijumaa peke yake Allah alikwambia Ijumaa peke yake hii ndio hali ambayo inahuzunisha na inaumiza ni adabu al-ijab utakuta hata يوم الجمعه yeye avae kanzu anaona tena uzito yani ule mkafiri umemkunwa mpaka hata يوم الجمعه atakuvaa kanzu afai ni bidaya tu mwezi kuanzia Jumatatu hadi Jumatatu msuruali hata hii يوم الجمعه ukasema uvae kanzu raabazi ambayo Mtume sala sallam alikuwa namba Allah subhanahu wa ta'ala ya bani hayo khudhu zinatakum inda kulli masjidin chukua mavazi ambayo yanaufurahisha unapelekea Allah subhanahu wa ta'ala chukua kanzu niombe piga pasi ndio nao msikitini lakini muislamu amevalisha na wao Allah amekwambia usijifananishe na wao, unajifananisha na wao, sivyo. اللهم صل على محمد ومحمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد ومحمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن دعاتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما القيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وحرامنا وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن